بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا زاهر في الله جل شانه منك سلامة السلام على بسنك الله وبسنك محمد صلى الله عليه وسلم كاج أزيشني الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبيكوا يبيرت بويت صلاة تبارك وتعالى اسمكم بيازن شنمو يتمرتي osim kao pravi muslimani, Allah, tibarek wa ta'ala, molimo da nas učin odani koji će umrijeti, da nas učin odani koji, će, koji ga se boji istinskom Bogu, bojaznu što odani koji će umrijeti, samo kao pravi muslimani, molimo ga, subhanahu wa ta'ala, da ga sretnemo, a da on sa nama bude zadovoljan. Kao što smo rekli, e, e počeli smo govoriti, odnosno rekli smo da pisac nakon što je spomenuo da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam prodao deset godina u Mekki, pozivajući ljude u temhid, jer je posle deset godina i da je poslije deset godina uriđa bih ili sama, to jeste da se desio događaj mi'arađa i da je, i nakon što je spomenuo, da je tu uh, propisano pet vakat namaza i da je poslanih sallallahu alaihi wa sallam klanjao u Mekki tri godine, kaže وَبَعْدَهَا أُمِرَ بِالْهِجَرَةِ إِلَى الْمَدِينَ A posle toga je poslaniku sallallahu alaihi wa sallam došla naredba da učini hijđaru u Medinu. Da učini hijđaru u Medinu. Kaže وَالْهِجَرَةُ الْإِنْتِقَالُ مِنْ بَلَدِ الشِّرْكِ إِلَى بَلَدِ الْإِسْلَامِ A kaže hijra je preseljenje iz mjesta širka u mjesto, mjesto islama. Wal hijratu faridatu ala hadhihi al umma min baladi shirki ila ila ila al islam aw ila baladi al islam wa hiya baqiyatun ila an taqum as sa'a a kaže hijra je obavezna ovom ummetu to jest da učmene preseljenje iz mjesta širka u mjesto islama i to to jest taj propis ostaje sve do sve do sudnjeg dana a posle toga je spomenuo dokaz ome koji ćemo spomenuti kasnije. Znači ovdje je pisa da mu sallaha Đelšanu smuno je spomenuo da je posle toga naređeno poslaniku sallallahu alaihi wa sallam da učini hijđu. E, u e, isira Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam znamo da je hijđara e, poslaniku sallallahu alaihi wa sallam preseljenje iz Mekke u Medinu. Da muslimani nakon što nisu mogli da ispoljavaju vjeru u Mekki, I nakon što su bili mnogo iskušavani, a to vidimo i sire Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, učinili su hijđuru, to jeste preselili su Medinu. Znači preselili su mjesto gdje su mogli da ispoljavaju Allahu tabaraki wa ta'ala, da Allahu tabaraki wa ta'ala ispoljavaju vjeru. Međutim, hijđra kao hijđra, cijene sestre, uh, ono što je bitno da znamo, jeste da to nije samo historijski događaj, nego da je to, da je to islamski propis. Znači, hijđra nije samo historijski događaj, nego je to nešto što je propis i kao što je spomenuo pisac, ona ostaje sve do, ona ostaje sve do sudnjeg dana. I to je ono što je ovdje sada, e, da kažemo, spomenuo, odnosno o tome je govorio, znači e, bazirao se na govor o hijđri i o važnosti i obitnosti bitnosti i spomenuo ovo što je što je spomenuo. Hijđra jezički znači napust, napuštanje. Znači jezički hijđra znači napuštanje. Međutim, dok terminološki znači ono što je došlo u govoru šeha, a da je to preseljenje iz mjesta, iz mjesta širka, u mjesta, iz mjesta u kojem vlada širk i kufr, na vjerstvo, u, mje, u mjesto u kojem vlada, u kojem vlada islam. e, ono što je uzrok ove naredbe jeste, e, ja ću naravno ovdje skratiti svoj govor, jer kada bi govorili opširnije, znači ne bi mogli da završimo s djelom, pa ću skratiti koliko, koliko mogu a to je da je uzrok ovo, ovo propisa mogućnost ili nemogućnost ispoljavanja vjere. Što znači, ako musliman živi, <clears throat> ako musliman ili muslimani žive u mjestu gdje ne mogu da ispoljavaju svoju vjeru, obaveza im je da učine hijđuru, to jeste da presele u mjesto gdje mogu da ispoljavaju svoju vjeru. Znači, mjerilo je mogućnost ispoljavanja ili nemogućnost. Što znači, da ako bi musliman boravio iz određenog razloga među nevjernicima, Međutim, nema nikakve smetnje da ispoljava javno vjeru. Znači, da javno ispoljava vjeru. Njemu je dozvoljeno da kažemo da ostane tu, da boravi. I hijđra mu nije obavezna. Međutim, jeste pohvalna. Međutim, iz određenog razloga, ako ode, znači može da boravi, ako može da ispoljava vjeru. Međutim, ako se nađe u mjestu ili sredini gdje ne može da ispoljava vjeru ili gdje se boji za svoju vjeru da će biti, e, da će biti iskušan, onda mu je obaveza da to, da to mjesto napusti. I to je bilo, znači to je razlog zašto su muslimani Mekke napustili Mekku i zašto su otišli, zašto su otišli u Medinu. To jeste zato što nisu mogli da vjeru spoljavaju. Što znači isto danas, ako bi muslimani negdje živjeli, ili ako bi se muslima našao negdje da živi, međutim ne može da ispoljava vjeru, onda mu je obaveza da učini, onda mu je obaveza da učini hijđu. Obaveza mu je da učini hijđu. Znači mirlo je šta? Mirlo je mogućnost ili nemogućnost ispoljavanja vjeri. Međutim, ono Allah vam dao svako dobro. Što želim sada ovdje da kažem jeste da e, od značenja hijđera jeste također da čovjek napusti, da kažemo, onu sredinu. Znači ne mora biti mjesto, grad, nego da napusti onu sredinu. Ili da napusti društvo u kojem ne može da ispoljava vjeru ili u kojem se boji, u kojem se boji za svoju vjeru. Znači tu mu postaje obaveza napuštanje toga, napuštanje toga mjesta. Ako ne može određenu obavezu, određenu farilu, znači određeni farz, određeni vađiv da ispunjava, postaje, postaje mu obavezna napuštanja, napuštanja takvog mjesta. Zašto? Znači, zato što je obavezan da izvršava ono što mu je uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala, ono što mu je uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala naredi. Zato da pod ovo značenje ovoga dolazi i napuštanje, da kažemo, e, bilo da se radilo društva, da spomenem ovdje kao društva, u kojem čovjek ne može da ispolja vir ili se boji da će ga to društvo odvesti, odvesti u iskušenje. Kao što je od značenja hijjre također da čovjek ostavi ono što je Allah tabarak wa ta'ala zabrani. Jer cilj je hijjre, kao što ste mogli vidjeti svega spomenuto, da, čovjek, da se čovjek udalji od stvari koje uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala zabrani. I zato kao što došlo uh, u sahihu imama Bukhari, na poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže وَلْ مُهَاجَرُ man هَجَرَ مَا نَهَ اللَّهُ عَنْ A kaže muhađir je, znači od značenja muhađira. Znači, a muhađir je onaj koji ostavi ono što je Allah jalla zabranio a muhađir je onaj koji ostavi ono što je Allah Đalešanuhu zabranio. Pa je tako i u drugim hadisima došlo da je ibadet Allahu tabaraka wa ta'ala u vremenu smutnje i u vremenu tegobe i teškoće, kaže kel hijjaratin ilije, kel, ev, kel hijjarati ilije, poput hijjare meni. Znači, znači, ko obožava Allaha tabaraka wa ta'ala u vremenu gobe, u vremenu smutnje, u vremenu iskušenja, kao što je današnje vrijeme, pogotovo za jednu e, muslimanku, za jednu muminku, znači on ima nagradu znači, u svom predržavanju vire u tom vremenu, kao da je učinio hijđaru Allahom poslaniku sallallahu alaihi, kao da je učinio hijđaru Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Znači to je, to je od značenja, od značenja hijđare. I svako naj, znači koji ostavlja nešto radi Allaha tabaraka wa ta'ala, cijene sestre, treba da zna da to ostavlja Allaha radi. I da Allah tabaraka wa ta'ala ga neće ostaviti. Nego onaj ko nešto ostavi radi Allaha tabaraka wa ta'ala radi, uzvišeni Allah šanu će mu to nadoknaditi sa boljom stvari. Uzvišeni Allah šanu će mu to nadoknaditi sa boljom stvari. I zato vidimo ashab Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji su ostavili Mekku, ostavili svoja mjesta, ostavili svoje kuće, ostavili svoje imetke, međutim došli u Medini i opet dobili i imali ono što su imali ili da kažemo više ili više od toga. I zato onaj koji ostavi nešto radi Allaha, Allah će mu to nadoknaditi sa boljom stvari. Jer, subhanallah, ako e, zamislite koliko Allah Đelešanu se brine, koliko Allah Đelešanu voli nekoga, kada neko ostavi neku stvar radi njega, subhanahu wa ta'ala koliko Allah Đelešanuhu voli nekoga i koliko se brine onome kada neko ostavi neku stvar radi njega subhanahu wa ta'ala. I zato ako ostaviš nešto radi Allaha tabarak wa ta'ala radi, ako budeš saburala neku stvar radi Allaha tabarak wa ta'ala radi, nemoj misli da će Allah tabarak wa ta'ala ostaviti. Nemoj misli da ti Allah Đelešanuhu to neće nadoknaditi, da ti to neće nadoknaditi sa bodom stvari. Jer ovo, znači ono što je poenta, jeste da kažemo što je suština našeg života, našeg življenja, jeste da uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala bude zadovoljan sa nama. <clears throat> Nakon ovog govora, pisac je nam sam vađa Lešanu usmijenio spomenuo dokaz, dokaz obaveznosti hijjere. Dokaz obaveznosti hijjere, odnosno spomenuo je ajete i sure An-Nisa, 97. 98. i 99. ajet, e, u kojem uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala govori o grijehu oni koji nisu učinili hijjru iz Mekke u Medinu. To jeste koji su ostali potlačeni i koji nisu mogli da vjeru ispoljavaju, nego koji su morali da čine onako kako su mušljici tražili od njih. To njihovo ostavljanje u Mekki nije im bilo opravdanje. Obratite pažnju, to njihovo ostavljanje u Mekki i nemogućnost ispoljavanja vjere radi mušnika nije im bilo opravdanje da je uzvišeni Allah tabarik wa ta'ala nekazni, da je nekazni kada, e, kada su im uzimane duše, to jest da je Allah Đelešanu također nekazni na, na ahiretu. Zašto? Zato što su mogli da odu negdje i da obožavaju Allaha tabarik wa ta'ala jednog jedinog. Da ostave Allaha tabarik wa ta'ala radu radi Allaha gospodara nebesa i zemlje. I zato uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kada govori o njima, kaže inna alladhina tawaffahumu almalaiikatu wa zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Kada meleki budu uzimali duš, kada meleki budu uzimali duše onima koji su se ogriješili prema sebi. Zalimi anfusihim, znači misli se koji su ogriješili prema sebi, koji su bili griješni, koji nisu vjeru ispovijedali. Radi koga? Radi mušrika Mekke. Qalu fima kuntum. Meleki će im reći gdje ste vi bili? Oni će reći bili smo mustad'afina fil ard, mi smo bili potlačeni. I uistinu oni su bili potlačeni. Znači nisu ispoljavali vjeru radi mušrika, radi straha od njih. Pa će i meleki reći, قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها زر الله وزمنا nije bila široka pa da učinite hijđru da učinite hijđu u njoj. To jest ako tu nisi mogao da obožavaš Allaha tabaraka ta'ala, Za nisi mogao potražiti drugo mjesto da tamo obožavaš Allaha tabaraka ta'ala. I zato pogledaj, Allah se smilovo i dao ti svako dobro, kako to nije opravdanje da i meleki, meleki ne kazne i da ne budu ukažnjavani i da ne budu na sunjem danu kažnjavani. Znači, nije im to opravdanje. I zato isto danas kada neko kaže, kaže ja živim u takvoj sredini ne mogu, ili ja radi ovoga ne mogu, ili radi porodice ne mogu, ili radi društva ne mogu, to nije opravdanje. Zašto? Zato što ti Allah dželle Đelešanu naredio i postoji mjesto gdje to možeš, gdje to možeš da činiš. Onda uziš uzvišni Allah te Tebareku Ta'ala kaže fa ma'wahum jahannam wa sa'at masira. I kaže, on, ovo su oni kojima će boravište biti jahannam wa sa'at masira. A kaže, loša li, to, loša to, loša to prebivalište. Znači ono što je, znači, poen, e, znači ono što je bitno jeste da to, ta njihova stvar, znači nije im bilo, nije im bilo opravdanje. I zato, cijene sestre, Znači, radi Allaha tabareka wa ta'ala, treba čovjek da se žrtvuje. Radi Allaha tabareka wa ta'ala vjere. Jer mi tražimo nešto što je skup, nešto što je veliko. A to je džennet. A hoćemo da ga zaradimo sa malim stvarima. Hoćemo da ga zaradimo da, da, da ne budemo iskušani. Da ne budemo, da ne budemo imali iskušenje i tako da. Ne može. I zato, kako je lijepo rekao Ših Ali Tantali, jedan veliki učenjak i književnik također, znači mimo što je bio učenjak, što je bio kadija, što je bio faqih, pravnik, bio je književnik. I jedno od svojih rečenica kaže, jedna lijepa misla koja, koja mi je sada pala na pamet gdje kaže, kaže mi kaže kada dajemo sadaku, kada dajemo sadaku, kada dajemo siromahu, kaže gledamo ono što imamo sitni para da damo. Znači uzmeš ruku, vučeš u džepa, pa izadiš, pa ako imaš pet maraka, ako ima marka, ako ima 50 peninga, ti ješ 50 peninga. Znači gledaš najmanje da daš. Kaže, gledamo najmanje da damo, a od, od Allaha tražimo džemnat firdaus. Od Allaha tražimo najviše. Kako malo dajemo, a kako mnogo tražimo. I mi tražimo, džennet koji je večan, čije prostranstvo koliko su nebesa i, i, i zemlje. Tražimo Allahu Đalešanu zadovoljstvo. Tražimo gledanje Allahu Đalešanu u lic. Međutim, u svemu tome ne želimo da, da trpimo radi Allah tabaraka ta'ala. I zašto je to trpljenje? Zašto su iskušenja? Osim radi ove robe, osim radi cijene, radi cijene koja je, radi cijene koja je velika. I zato Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori onima koji su koji su bili iskušavani na sudnjem danu, kaže hadis koji zabilježio Imam Tirmizi u svom Sunanu, kaže na sudnjem danu oni koji, koji nisu bili iskušavani, iskušavani, oni koji nisu bili iskušavani, kada vide kolika je nagrada oni koji su iskušavani, kaže, poželit će da su im se mesa na dunjalku kidala pještima. Da su im se mesa kidala na dunjalku pještima radi velike nagrade oni koji su bili, oni koji su bili, oni koji su bili iskušavani. Pa nakon što je naveo, znači ove ajete, pisac Ibn Salva Đelešanu smunio spomenuo riječi Bagavi, poznatog šafijskog pravnika, mufesira, gdje kaže sebebu nuzuli hadir aje fil muslimina alladina bi makke nam juhađeru. Kaže, povod objave ovi ajeta jeste radi muslimana koji su bili u Mekke, koji nisu učinili hijđuru. To jeste njihovo korijenje u ovim ajetima je došlo, znači je došlo ukor muslimanima koji su bili u Mekke, ali koji nisu učinili, koji nisu učinili hijđuru. Kaže, na dahu mislim iman, on je pozvao imenom imanom, aludirajući na ajde, Allah Đelešanu kaže, ja ibadi alladina amanu, inna ardi wasi'atun, fatuhađeru fiha o moji robovi, zaista je moja zemlja široka, pa činite, činite hijđru, činite hijđru u njoj. I također posle toga, znači da ovaj propis ostaje se do sudnijeg dana, <clears throat> pisac je da mu sam vlađa našanu smilio spomenu hadis, odnosno dokaz sunnata koji zabilježi imam Ebu Davud u svom sunanu, ka, gdje kaže od dalilu ala l-hijđrati mena sunna, kao unuhu sallallahu alaihi wa sallam, a dokaz za hijđru i sunnata Allahu posanika sallallahu alaihi wa sallam, su dokaz e, su riječ poslanika sallallahu alejhi ve sellem la tanqati al-hijratu hatta tanqati at-taubah wa la tanqati wa la tanqati at-taubah hatta tatlu' ash-shams min maghribiha kaže neće prestati hijra sve dok ne prestane tauba to jest neće hijra njen propis prestati biti važeć sve dok ne prestane važiti propis taube pokajanja A kaže, teuba ne prestaje, kaže, sve dok sunce ne izađe sa zapada. Sve dok sunce ne izađe sa zapada, to jeste, propis hijjere ostaje sve do, <clears throat> ostaje sve do, sve do sudnjeg dana. Posle toga je pisat da mu alejhi ve sellem smiluje ukazao, posle toga je pisat da mu alejhi ve sellem smiluje ukazao na stvari koje su poslaniku sallallahu alejhi ve sellem naređene, koje su poslaniku sallallahu alejhi ve sellem naređene u Medini, jer ono e, što smo vidjeli jeste da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio u Mekki 10 godina pozivao ljude u temhid, a da mu je posle 10 godina naređen namaz, da je u Mekki klanjao 3 godine namaz, Pa onda pisac kaže فَلَمَّ اسْتَقَرَّ بِالْمَدِينَ أُمِرَ بِبَقِيَّةِ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ A kada je poslanik sallallahu alaihi wa sallam došao u Medinu, to jeste kada se je smjestio u Medinu, onda je došla naredba drugih šariatskih propisa, odnosno drugih propisa Islama, mithlu zekati, wal savmi, wal hađi, wal adhani, wal džihadi, wal amri bil ma'rufi, wal nahi anil munkar, wa gajri dhalike min šara'i anil islami, ahada ala hada ašra senin, wa tufija salavatullahi wa salamu alaihi, wa dinuhu baqin, wa hada dinuhu. Kaže, nakon što je boravi u Medini, znači nakon što je <clears throat> smjestio se u Medini, e, e, nakon što se smjestio u Medinu, propisani smo drugi, drugi, e, drugi propisi šarijata, kao što je zekat, kao što je post, kao što je hađ, kao što je ezan, kao što je džihad, kao što je narađivanje na dobro, odvraćanje zla i druge stvari, druge stvari propisa i kaže ovako je ostao u Medini 10 10 godina i preselio je sallallahu alejhi ve sellem znači u Medini, u Medini u Bakr, a njegova vjera, odnosno vjera sa kojom došao je ona ostao. Znači ono što iz ovoga možemo vidjeti i zaključiti jeste da i badeti poput da i ibadeti poput zakata, poput posta i poput hađa, ezana i džihada da su propisani, da su propisani u Medini, dok je većina, znači stvari koji su vezani za uh, poslanik, većina uh, poslanikova sallallahu alaihi wa sallam boravka u Mekke je bio poziv u tevhid, znači jedino pozivanje u tevhid. Što ne znači da poslanik sallallahu alaihi wa sallam i u Medini nije pozivao, pozivao u tevhid, nego u Medini su došli, znači većina propisa je objavljena u Medini. Ovo također, Ovdje vam mogu spomenuti, Allah vam dao svako dobro, da ono što vam je poznato da se kuranski ajeti dijeli na mekanske medinske ajete, da se dijeli na mekanske medinske ajete. I zato na početku skoro svake sure u prijevodu Kur'ana stoji i piše da je uh, pomenuta sura u mekanske ili Šta znači da je određena sura Mekanska ili Medinska? To znači da li je objavljena prije, prije hijjere ili posle ili objavljena posle hijjere. Znači ne misli se, znači da vam ovo bude jasno, znači ne misli se da je objavljeno u Mekke ili Medini, nego se misle je li objavljeno prije hijjere ili objavljeno posle hijjere. Zato što postoje neki ajati koji su objavljeni, koji su objavljeni u Meki, znači kada se poslanik sallallahu alaihi wa sallam vratio nakon, nakon hijjra, međutim ti ajati se smatruje medijinskim ajatima. Znači mirlo je, znači da li je dalo se objavljen prije hijjra ili posle hijjra i to je ispravno mišljenje kod islamskih učenjaka, znači da je to mirlo ajeta koji se zovu mekanski ajeti i medijinski ajeti. I ono što možete vidjeti da odlika mekanski ajeta jeste da govori o tevhidu, da govori o zabrani širka, da govori o sudnjem danu, da govori o detaljima sudnjeg dana. Međutim, ono što je odlika medijinski ajeta jeste da govori, jeste da govori, da oni govore o propisima. Zatim, ono što ovdje pisac naglasio da mu sallaha Đelešanu usmiruje, jeste da je rekao da je njegova vjera ostala. Odnosno, znači ovo, ono što nam je prenašano u Kur'anu i sunnatu, da je to vjera poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I ovdje je pisac spomenuo, <clears throat> da kažem, e, riječi, odnosno e, riječi ili izraz ili rečenicu, kao god hoćete, znači koji su od velikog značenja. I zato želim da obratite pažnju na to, jer je to, ne kažemo, velika stvar, znači ko spozna ovu stvar, spoznao je mnogo dobra, a to je da pisa da Musa Allah Đelšanu smiluje, kaže, la hajra illa ma del, illa dalla al ummeta alaihi, wala šarra illa haddaraha minhu. Kaže, nema hajra, a da poslani sallallahu alaihi wa sallam svoj ummet nije uputio na njega, niti ima zla, a da poslani sallallahu alaihi wa sallam svoj ummet nije upozorio na to zlo znači ovo dobro zapamtite la khaira illa dalla al ummata alayhi wala wala sharra illa hadhara illa hadharaha minhu nit ima zla a da poslanik sallallahu alayhi wa sallam svoj ummet nije upozorio da nije upozorio na to zlo i zato ova vjera cijene sestre znači ono što nije poslanik sallallahu alayhi wa sallam znao ono što poslanik nije pra praktikovao ono što poslanik sallallahu alayhi wa sallam nije preporučio to ne može da bude Allahu dželle šanuhu vjera I ono što nisu, da kažemo, što nisu poznavali ashabi. I zato mnoge stvari znači koje danas ljudi čine od novotarija, znači možemo odgovoriti jednim jednostavnim dokazem, znači jed, sa jednom jednostavnom, da kažem, razum, jednim jednostavnim razumskim dokazom. A to je da kažemo, znači ovdje napominjem kada je u pitanju vjera, ne kada je u pitanju dunjavog, nego poimanje vjere. A to je da kažemo da li to, na primjer kada govorimo o ljudima, na primjer određenim stvarima kao što su mevludi, kao što su, jednostavno samo da kažemo, dobro, je li to činio poslanik sallallahu alaihi wa sallam? Je to učinio Ebu Bekr, Omer, Osman i Ali radijallahu ta'ala anhu? Ako kažu da su to učinili, onda ćemo učiniti. A kogod imalo zna, zna da poslanik sallallahu alaihi wa sallam i Ebu Bekr, i Omer, i Osman i Ali radijallahu ta'ala anhu nisu učinili. Znači da nisu učinili te novotarije. I zato mnogi novotarije od jakih eh, uh, jaki dokaza u, uh, da kažemo, u razgovoru sa ljudima koji pozivaju u razne novotarije, jeste da kažemo ovu stvar. Bilo da se rada u objeđenju, o stvarima novotarijama u akidi. Kao što sam spomenuo o stvar, znači gdje kažu oni koji negiraju uh, uzvišenost Allaha tabaraka ta'ala na njegovim stvorenjima, gdje kažu ako kažeš Allah je gore, to znači Allah se odredio mjesto, ako, kaže, ako se Allah odredio mjesto, to znači da je Allah u vremenu, da je Allah u prostor i tako. Dobro, da li je, to, da li, da li je te riječi govorio, govorio Bubekr? Omer, Osman, Ali, nije govorio. Oni su govorili kako Allah je iznad nebesa, Allah je iznad i to je to. Znači kada uspitam stvari koji su vezane za ibadet, da kažemo, razumiješ li, zajednički zikr, Neko će sada raspravi. Dobro, je li poslanik sallallahu alaihi sallam činio zajednički jezik? Je li poslanik sallallahu alaihi sallam činio, je li poslanik, e, jesu li ashabi ovo e, činili, pravili poslanik sallallahu alaihi sallam mavlud? Jesu li činili ovu novotariju? Jesu li učili hatme? Jesu? Znači, odgovor je da kažemo, znači da poslanik sallallahu alaihi sallam nije to činio i da to nisu činili, da to činili nisu ashabi. I zato je ovo, znači, velika, velika rečenca, a to je da nema hajra, a da poslanik sallallahu alaihi wasallam nije svoj umet uputio na taj hajr, niti ima zna da poslanik sallallahu alaihi wasallam nije upozorio ljude, da nije upozorio na to, da nije upozorio na to zno. I ono da kažemo što je velika e, šubha, odnosno e, šeitanski prila, e, pri, e, znači namjera kada prilazi ljudima sa novotarijama, a to je da ljude odvraća od sunnata Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Jer kao što je došlo u govoru Sarafa, da se među ljudima nikada neće pojaviti neka novotarija, a da neće nestati toliko, da neće nestati toliko sunnata. I to je istinu tako. I zato ona predaja koju sam spomenu, <clears throat> eh, ona predaja koju sam spomenu da se ljudi okupili da čine zikr zajednički, pa je došao Abdullah ibn Mas'ud i rekao im, znači, ma esra ma dalaltum, kako ste samo brzo zalutali. Znači, u, u, jednom od rivajeta Abdullah ibn Mas'ud im je rekao, ittabi'u wala tabta'idu faqad kufitu. Slijedite, a nemojte uvoditi novotarije, jer vam je dovoljno ono što vam je došlo. Slijedite, a nemojte uvoditi novotarije, jer vam je, ono, jer vam je dovoljno ono što, što vam je došlo. I zato, na primjer, kada ljudi dolaze sa navotarem o ibadetu, znači ova mubarek noć, ovaj mubarek dan, ovo mubarek djelo i tako dalje. Ako pogledamo sunnata Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam i mudrost šarijata, znači vidjet ćemo da onaj koji najviše želi ibadeta, koji želi mnogo ibadeta, ne može da čini ibadeta više nego što je činio poslanik sallallahu alaihi sallam. Pa, na primjer, čovjek hoće hajr. Hoće čovjek, na primjer, hajr kada u pitanju namaz. Hoće da se približava Allahu Đerlašanu, mimo farzova, dobro, klanjaj sunneta. Hoće mimo sunneta, dobro, evo klanjaj na file. Koje nafile file? Klanjaj duha namaz. Hoće više duha namaz, evo ti klanjaj noćni namaz. Dobro, noćni namaz. Možeš li klanjati noćni namaz onoliko, onoliko koliko je klanjao poslanik sallallahu alejhi ve sellem Možeš li klanjati noćni namaz toliko da ti noge otiču ko što je klanjao poslanik sallallahu alejhi ve sellem Hoćeš da postiš? Evo posti Znači, e, evo, posti mimo Ramazana šest dana ševala. Hoćeš mimo ševala, evo, posti tri dana u jednom mjesecu. Hoćeš više od toga, evo, posti svako drugi dan, posti Davudov post. Ko što je sunnet poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Hoćeš da čini zikr, evo, čini jutarnji zikr, čini večerni zikr. Ko što je činio poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, i ko što su činili ashabi Allahov poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Znači, hoćeš to čini. Znači, čovjek bi vidio da mu je uistinu dovoljno ono što je došlo u sunnetu Allahu sanike sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, šeitan želi da odvede ljudi od tog hajra, khair, da, da želi da odvrati ljudi od tog hajra i onda im prilazi sa novotarijama, znači sa stvarima koje nije činio po sanih sallallahu alaihi wa sallam, bilo da se radilo o biđenju, bilo da se radilo o djelama i onda ljudi to čine, a ostavljaju sunnet <clears throat> ostavio sunnet Allahu poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Pa tako dođe čovjek i kaže, kaže ja meni je šejh dao E, takozvani virt, znači da učim određen ovu suru 16 puta, ovu suru 14 puta, ovu suru 13 puta, ovaj salava 27 puta i tako dalje, ovo, znači sve ima nekoliko puta. Dobro, činiš li jutarnji jezik, učiš li večerni zikr, na što je uputio poslanih sallallahu sallam, kaže, naučim. Znači, naučiš ono što ti je preporučio poslanih sallallahu sallam, a učiš ono što ti je, što ti je rekao neki ših koji možda ne zna ni sufaru, pa što ti je rekao učio, uči rabijeset 13 puta, učio 16 puta i tako dalje, Znači, da Allah Đelešanu sačuva od takvog davala ti od takve zabude. Poslanik Alihi Salatu Salam uputio na zikr, uputio na ovo, uputio na ovo, ti ostavljaš što uzmaš ono na što te uputio, znači neko ko ne zna Allahu i tabarik wa ta'ala, Allahu i tabarik wa ta'ala I zato još jednom ponavljam i kažem da, su, da je ovo velika riječ, odnosno velika rečenca gdje kaže da nema hajra, a da poslanik sallallahu alaihi sallam svoj umet nije upozorio na taj hajr, da nije uputio na taj hajr, niti ima zla, a da nije svoj umet upozorio od tog zla. Kaže, vel hajru ladhi dallaha alaihi tawhid, i onda želi ponovo pisati celu na važnost tevhida, to je kada kaže, a, a hajr, na koji je uputio, to je tevhid. Znači, to je prije svega, to je prije svega tevhid, wa jami'u ma yuhibbuhu Allahu wa yirda. I sve ono što Allah dželle šanu voli sa čim je zadovoljan. Wa shirku alladhi haddaraha wa sharru alladhi haddaraha minhu shirk wa jami'u ma yakrahu Allahu yakrahu Allahu wa yaba. A kaže ono azno na koje upozorio jeste širk i sve ono što Allah dželle šanu prezire i sa čim Allah subhanahu wa ta'ala nije zadovoljan. I onda je posle toga pisa za Musa Allah Đelešanu smrnio, ukazuje da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam poslan i ljudima i džinima, i ljudima i džinima i da je obaveza i ljudi i džine, džina da budu znači pokorni poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i da njegovo poslanstvo obuhvata i ljude i džine a to je kada kaže Ba'athahu Allahu ila an-nasi kaffatan. Poslao svim ljudima, znači svim ljudima. Odlika, znači ono što je bilo uh, osobina prijašnjih poslanika jeste da su bili slati samo svojim narodima. Međutim, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslan cijelom čovečanstvu. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kaže da to je pet stvari koji nisu dati poslanicima prije. Znači, spominjući svoje uh, specifičnosti. Pa kaže, وَكَانَ النَّبِيُّ يَبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَةً وَبُعِثُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً Kaže, poslanici prije su slati svojim narodima. A kaže, ja sam poslan, ja sam poslan cijelom, ja sam poslan, poslan cijelom čovečanstvu. Kaže, وَفْتَرَدَ طَاعَتَهُ عَلَى جَمِيعِ الثَّقَلَيْنِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ I kaže, Allah je učinio obavezu pokornost njemu svim ljudima i svim džinima. I onda je spomenuo dokaz za to, znači prije svega, e, odnosno spomenuo je ajet sura A'raf, 158. gdje uzvišeni Allah Đelešanu kaže, reci o ljudi, ja sam vam poslanik svima, to jeste cijelom čovečanstvu. Kaže, وَكَمَّلَ اللَّهُ بِهِ الدِّينِ I Allah je sa njih upotpunio vjeru. To jeste Allah Đelešanu je sa, sa poslanikom sallallahu alaihi sallam upotpunio vjeru. I nema ništa da se u vjeru poslije toga doda, nego poslanik je upotpunio. I sve ono što je poslije, znači to je dodatak. I zato, zato je spomenuo ovdje ajet gdje uzvišeni Allah Đelešanu kaže, treći ajet su sure Al-Majde, gdje Allah Đelešanu kaže Al-Jewme atmeltu lakum dinekum wa atmemtu alaikum ni'meti wa radidu lakum l'islame dina. Ja sam danas upotpunio vašu vjeru i upotpunio sam svoju blagodat prema vama i zadovoljan sam da vam vjera bude islam. Znači Allah Đelešanu je upotpunio mu vjeru. I na, nema neko da dođe sada i kaže pa treba i to raditi. Znači, ono sa čim je došao poslanik alaihi salatu wasalam, ono što je praktikovao, na što nas je uputio, znači to je dovoljno. Znači to je dovoljno i to je potpunost, potpunost vire sa poslanikom Muhammedom sallallahu, sallallahu alaihi wasallam. I zato je zabilježio ovaj ajed. Danas sam vjeru vašu potpunio. Znači ovaj ajed kada je čuo <clears throat> jedan uh, ehlul kitabije, kao što je zabilježio imam Buhari u svom sahihu, došao je Omeru radijallahu ta'ala anhu i rekao je, kaže, tako mi Allaha, kad bi mi imali ovakav ajed u svojoj knjizi, kaže mi bi dan kada je objavljen ovaj ajet uzeli za praznik. Mi bi, ovaj, mi bi taj dan u kojem je objavljen ovakav ajet uzeli za praznik. To jeste toliko bi se radovali da Allah je lešanu upotpunio i da je sačuvao, da je sačuvao našu, da je sačuvao, da je sačuvao našu vjeru. I ovo je od ajeta, znači s koji se vidi opasnost činjenja i uvođenja i praktikovanja novotarija, praktikovanja novotarija. Zatim je <clears throat> Zatim je pisat da mu sallallahu alaihi wa sallam usmiluje spomenuo dokaz smrti poslanika sallallahu alaihi wa sallam وَالدَّلِيلُ عَلَى مَوْتِهِ قَوْلُهُ تَعَالَى Kaže dokaz da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam umro jesu riječi Allaha tabaraka wa ta'ala innaka mejit ti si mejit to jeste ti ćeš umrijet وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ i oni će ti ćeš umrijeti i oni će umrijeti a zatim ćete se kod svog gospodara sporiti na čovu ukazuje na smrt poslanika sallallahu alaihi wa sallam i svi ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam su bili vjerovani i objeđeni da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam umro. Međutim, pojavilo se posle toga sekte i pravci, pogotovo to je prisutno znači kod onih koji sebe nazivaju dervišima, sufijama, koji kažu da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije umro, nego da je prisutan i svojim tijelom i svojom dušom. Inače naći na mnoge od njih koji spominju keramete svog šeha da kažu i sreo je poslanika sallallahu alejhi ve sellem u javi. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je došao, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je došao u javi. I čak znači ja znam neke ljude savremenike, a neki njihovi šehovi koji tvrde da su se susreli sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, da Allah te barekuta taala sačuva takve zablude, jer nikada nije spomenuto znači ni u kakvoj predaji da iko da sahaba tvrdio da je da da, da, da iko od vidio poslanika sallallahu alejhi ve sellem niti Abu Bakr niti Omer niti Osman niti Ali niti bilo ko drugi niti od ashaba niti od tabina niti od tabi tabina nego to posle toga se pojavili ti neki kojima dolazi poslanik sallallahu alejhi ve sellem da Allah ve taala sačuva od njih i od, od, od, takvih šejtana u, ljudskom u, ljudskom obliku Zatim posle toga pisano mu sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Wan nasu idha tu yub'athun." A ljudi kada umru, onda će biti proživljeni. Ovdje je pisat da mu sallaha Đelešanu usmiluje, spomenuo, znači, pitanje proživljenja, aludirajući sa tim da će ljudi biti proživljeni, kako bi bili pitani jesu li radili ono sa čim, sa čim su i došli poslanici, jesu li činili ono sa čim su i došli poslanici. I zato onda pisa spomenuo ovdje dokaze proživljenja, dokaze da će ljudi biti proživljeni i spomenuo dokaze proživljenja. وَبَعْدَ الْبَعْثِ مُحَاسَبُونَ وَمَجْزِيُونَ بِأَعْمَالِهِمْ A posle proživljenja, će davati uh, e, polagati račun i biće nagrađeni ili kažnjeni za svoja biće kažnjeni za svoja djela i također je spomeno ajd 21. ajd iz sure i sure An-Najm i onda je spomeno da onaj ko porekne ko porekne sudnji dan da je to da je takva osoba nevjerni kaže wa man kadzaba bil ba'th kafar a ona je za, zanije će proživljenje na sudnjem danu on je nevjerni sad mi otišao sad mi otišao u nevjerstvo još jednom ovdje napomnijem i kažem da je ovo sve pisa spomenuo sa ciljem da kaže da je e, da proživljenje dolazi da će e, kako bi ljudi bili pitani da li su da li su slijedili da li su slijedili poslanike s onim e, sa čim su sa čim su i poslanici salavatullahi wasalamu alejhi poslani i onda je spomenuo ovu da kažemo stvar kaže arsalallahu jami'a ar-rusul mubashirin wa mundhirin je Allah Đelešanu je sve poslanike slao kako bi donosili radosne vijesti i kako bi upozoravali. I dokaz za to je, da je spomenuo 165. ajet sure Nisa, gdje uzvišen je Allah Đelešanu kaže poslanici koji su donosili radosne vijesti, i koji su upozoravali, kako ljudi ne bi imali dokaza kako ljudi ne bi li alla yakuna lin nasi ala allahi hujjatun ba'da ar-rusul kako ljudi ne bi imali dokaz E, kako ne bi imali dokaz nakon poslanika, to jeste kako ne bi, e, kako ne bi, e, kako ne bi rekli nismo znali ili nismo ovo ili nismo ono. I onda, I onda je ukazuo da sve ono sa čim su došli poslanici, znači da je sve njihov poziv bio jedan. Kaže, wa awaluhum Nuhu na alihi salam, wa akhiru Muhammad sallallahu alihi wasallam, wa huwa khatamu nabijin. Prvi poslanik je Nuh alihi salam, a posljednji vjerovjesnik je Muhammad sallallahu alihi wasallam. Aludirajući na poslanika, Nuh znači, aludirajući da Adam alaihi salam da je vjerovjesnik, a da nije, da nije, da nije poslanik. I onda je spomenuo ajet i ono sa čim je završio pisao pisat nam sallahu alaihi usmilu ovu poslanicu jeste da je ukazio na to, da je ukazio na jednu veliku stvar, a to je da sve da svi, da svi poslanici da su došli sa jednim pozivom, a to je pozivanje u temhid i da su pozivali da se ljudi klonije ta aguta. Znači ovo želim da obratite pažnju na ovo. Znači ovdje pisat završava u svoju poslancu, aludirajući na to da su svi ljudi, e, da su svi poslanici poslani kako bi e, ljude pozivali, kako bi ljude pozivali u temhin i kako bi ljudima govorili da se klone, e, kako bi ljudi, e, ljudima govorili, e, e, upozoravali i kako bi im govorili da se klone, <clears throat> da se klone ta vuta, da se klone ta vuta. I svi poslanici su došli sa istim vjerovanjem, s tim što se njihov vjerozakon, vjerozakon razlikovao. I ovdje je spomenuo dokaz gdje uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala kaže وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهُ وَسْتَنِبُ الطَّاغُوتِ Mi smo svakom ummetu, svakom narodu postali poslanika koji je govorio, koji je govorio šta? Allaha obožavajte i klonite se, klonite se taguta, klonite se taguta. Znači to je nešto što su svi poslanici, u što su svi poslanici pozivali. A to je obožavanje Allaha tabaraka wa ta'ala i druga stvar, klonjenje, klonjenje taguta. I da kaže ovdje pisac, وَفْتَرَدَ اللَّهُ عَلَى جَمِيعَ عِبَادِ الْكُفْرَ بِالْتَاغُوتِ وَالْإِمَانَ بِاللَّهِ I Allah je lašanu učini obavezom, obavezom svim robovima da zanijekaju taguta, a da vjeruju Allaha tabaraka wa ta'ala. I završio sa govorom o tome šta je tagut. Tagut je otprilike da kažemo prethodio našom govoru, a to je kada smo tumačili la ilaha illa Allah a, a e, znači e, kada smo govorili da la, da la ilaha imala u stvari negacije i potvrda. Pa je pisac rekao prethodno u njegovom govoru da je govorio značenju la ilaha illallah da je kaže nafijan džami'a ma ju'bedu min duni Allah negirajući sve što se obožava mimo Allaha tabaraka wa ta'ala i potvrđivanje da sav ibadet pripada Allahu tabaraku ta'ala. Pa tako la ilaha illa la isna negacija i potvrda. Negacija i odricanje od svega onoga što se obožava mimo Allaha tabaraku ta'ala i vjerovanje, odnosno usmjeravanje ibadeta jedino Allahu tabaraku ta'ala. Tagut, jedna od definicija taguta, jeste sve što se obožava mimo Allaha tabaraku ta'ala sve što se obožava mimo Allaha tabaraka wa ta'ala, to se zove, to se zove tagut. Kullu ma ubida min duni la, fa huva tagut. Sve što se obožava mimo Allaha tabaraka wa ta'ala, to je tagut. I kako bi čovjekova vjera bila ispravna, obaveza je negiranje tih taguta. I to je ono što sam rekao. Znači, ne može čovjek vjerovati u Allaha tabaraka wa ta'ala, a vjerovati da je put kršćana ili židova ispravan. Nego mora znati da je to neispravan put i da jedini put koji vodi jeste put znači, sa kojim, uh, koji Allah je lešano naredio, odnosno sa kojim je došao poslanik sallallahu alaihi wa sallam. I ovdje je pisao da mu sallallahu alaihi wa sallam spomenuo govor Ibn Al-Qayyima, rahmatullahi alaihi, poznatog velikog islamskog učenjaka, koji je 651. godine po hijđani, velikom i najpoznatijem učeniku šehu Islam ibn Taymiyyah, rahmatullahi alaihi, koji je spomenuo definiciju taguta da kaže, قال ابن القيم رحمه الله تعالى كاش ابن القيم كاش معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع Kaže, tagut, tagut inače jezički znači prelaženje granice. Prelaženje granice. Znači, tagut jezički znači prelaženje, prelaženje granice. Međutim, dok terminološki znači prelaženje, kao što je došlo ovdje u govoru Milokajima, prelaženje granice kada je u, u, u, u, kada je u pitanju ibadet, slijedženje ili pokornost. Znači, prelaženje granice u ibadetu, sjeđenju ili pokornosti, znači to je nešto što se zove tavud. To je nešto što se zove tavud. Pa što znači prelaženje granice u, uh, u ibadetu? Znači kad neko pređe granice ibadeta, kao što smo govorili, znači razne novotarije koje vode čovjeku u širk, kao što je dozivanje nekoga drugog mimo Allaha tabaraka wa ta'ala, dozivanje ti drugih osoba, dozivanje ti, znači, dozivanje ti drugih osoba, znači to se zove tavud. Obožavanje kaburova, to se zove tavud. I tako dalje. Znači to je tamut kada je u pitanju obožavanje. Kada je u pitanju slijedženje, jeste slijedženje određenih ljudi u griješenju. Znači određeni ljudi kada pozivaju da se oni slijede, znači da se slijede u griješenju i na primjer kažu slijedi mene. Pusti šta je došlo u Koranu, šta je došlo u sunnetu, znači slijedi mene. Ja ono što ti ja kažem to istina, znači to je tagut. Isto tako kada je u pitanju, isto tako kada je u pitanju pokornost. znači oni koji dozvoljavaju ono što Allah Đelešanu zabranio ili zabranio ono što Allah Đelešanu dozvolio, znači to su, znači oni se, oni se nazivaju tagutima, oni se nazivaju tagutima. I onda posle toga je završio, da mu se Allah Đelešanu smile, pisat sa govorom, ibn, e, sa govorom gdje kaže وَتَّوَغِيتُ كَثِيرُونَ وَرْعُسُمَ خَمْسَ Kaže, mnogo je taguta. Znači, mnogo je taguta, u smislu, mnogo je oni koji pozivaju u prelaženje granice, znači bilo po pitanju ibadeta ili pokornosti ili slijedženja. Međutim, ono što je spomenuo ovdje, kaže, na, a najpoznatijih ili najbitnijih taguta jeste pet. Jeste pet. Pa je ovdje spomenuo koji je to, koji je to pet taguta. Pa kaže Iblis, na'anetullahi alihim. Prvi je Iblis. Allah ga proklao. Znači, onaj koji poziva u, u, u, u poslušnost sebi jeste Iblis, na'anetullahi alihim. I zato Allah Đelešanu na više mjesta u Kur'an znači nam govori o tome kako Iblis nam neprijatelj, kako je šeitan neprijatelj i kako moramo da ga uzmemo, kako moramo da ga uzmemo kao neprijatelja. Da ga shvatimo i uzmemo kao neprijatelja. Međutim, kako će čovjek znati da mu je šeitan neprijatelj i kada mu je neprijatelj, u kojem momentu mu je neprijatelj, osim, osim da ima znanje kod sebe iz Kur'ana i sunnata Allahu posanika sallallahu alaihi wa sallam. <clears throat> Pa tako neće znati ili ne može znati da li ti je e, kada ti ili da li ti je šeitan neprijatelj, osim ako poznaješ, ako imaš znanje kod sebe iz Kur'ana i sunnata Allahovog poslanika sallallahu, e, iz Kur'ana i sunnata Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. I zato kaže poznat islamski učenjak Ibn al-đauzi, znači ne Ibn al-Qayyim, nego Ibn al-Qayyim al-đauzije. Ovo je Ibn al-đauzi, Jamaluddin Abul Faraj. Znači bio prije, bio prije Ibn al-Qayyima. Znači on kaže da shodno čovjekom u znanju biva šeitanovo ovlada, e, biva e, neshodno čovjekovom znanju, biva e, šeitanski, biva šeitanovo vladanje čovjekom. Pa što je čovjekovo znanje veće, manja je mogućnost da šeitan sa njim nadvlada. A što je njegovo znanje manje, veća je mogućnost da nadvlada. Znači, mirlo je šta? Mirlo je znanje. I znači, to je bitna stvar što, što morate, što trebate da, da, da zapamtite, odnosno da znamo, a to je da znanjem Znači, da li je nešto zabranjeno ili nije zabranjeno, ili kako šeitan prilazi u čovjeku, u kojem momentu, kada čovjek treba da se strpi i tako dalje, znači to možemo znati samo ako imamo kod sebe znanje iz Kur'ana i sunnata Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zatim druga vrsta taguta koja kaže, jeste men ubide wa hua rao, a to je da onaj koji se obožava, a on je zadovoljan sa tim da se obožava. Znači, ljudi danas obožavaju Isa alaihi sallam, hoćemo li, hoćemo mi reći da, da, je obož, da Isa alaihi sallam tagut? Isa alaihi sallam nije tagut, zato što nije zadovoljan sa tim Oni koji obožavaju dobrog čovjeka, a taj čovjek nije pozivao da se on obožava, on nije tagut. Međutim, ono što su ljudi napravili, znači zove se tagutom od, njiho, od, njihovih, od njihovih dijela. Međutim, osoba kao osoba, znači mogu obožavati neku osobu, a da ona nije tagut. Zašto? Zato što ona nije zadovoljna, nije zadovoljna sa tim. Kao što kršćani, na primjer, obožavaju, obožavaju Isa a.s. I zato je ših ovdje spomenuo i naglasio, kaže, وَمَنُ عُبِدَ وَهُوَ رَالِ Ko se obožava mimo Allaha tabarak wa ta'ala, on je sa tim zadovoljna. Zatim treća vrsta, وَمَنْ دَعَ النَّاسَ إِلَى عِبَادَةِ نَفْسِهِ Onaj koji poziva ljude da obožavaju, da obožavaju njega. Kaže i četvrta vrsta, وَمَنِ دَعَا شَيْئًا مِنَ عِلْمِ الْغَيْبِ Ko tvrdi da poznaje nešto od gajba. Znači one osobe koje tvrde da poznaju nešto od gajba, znači to su ljudi, znači to su šeitani i taguti, znači od, od sihirbaza i drugi. I kaže peta stvar, znači koja je došla, da je tagut jeste وَمَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ Onaj koji sudi po nečemu, po nečemu drugom, a ne po onome što Allah tabareke wa ta'ala objavio. Znači ta, ta se osoba zove tagut. Zato što smo rekli spomenu da je obaveza ljudi da je obaveza ljudi da sprovedu Allahu dželle šanuhu da sprovedu Allahu dželle šanuhu zakon zakon na zemlji da je obaveza svakog vladara da sprovede da sprovede zakon da Allahu tebarek ve taala e, zakon sprovede u praksu obaveza je isto tako nas da u svojim sporovima se vratimo Kur'anu i Sunnetu i to ono što želim, želim opet ovde da naglasim a to je cijene sestre da muslimani, da mi kao pojedinci, kao džamati, kao skupine, u svojim međusobnim razilaženjem i sporovima, bilo da se radilo o dva muslimana, ili da se radilo više, da smo obavezni da se vratimo Kur'anu i sunnatu Allahu od poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato je zaista danas čudno, znači mnogi koji govore o e, tome kako treba da zavlada šarijat, kako treba da zavlada šarijat, međutim kada se oni pozovu, da im šarijat zavlada ili ako se raziđemo sa njima u nekim stvarima, odbijaju, odbijaju, šarijatski, odbijaju šarijatski sud. I zato napominjem i kažem da je uh, uh, od tih stvari jeste kada se mi raziđemo u nekim stvarima, bilo da smo se razišli, na primjer, kako da podijelimo imetak, bilo da smo se, da smo se razišli po pitanju kako da određenu stvar učinim, u svim tim stvarima moramo da se vratimo u Kur'an i sunnatu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato kaže uzvišeni Allah tabarik wa ta'ala, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ i tako mi tvoj gospodara, oni neće vjerovati sve dok tebe ne uzmu za sudiju u svojim međusobnim sporovima. Tako mi ono, e, I tako mi tvoj gospodara, oni neće vjerovati sve dok tebe ne uzmu za sudiju u svojim međusobnim sporovima. Pa se ovdje Allah tabarak wa ta'ala kune svojim zatom, svojim bićem, da nećemo biti vjernici sve dok ne budemo uzeli poslanika sallallahu alaihi wa sallam za sudiju u svojim međusobnim sporovima. Zatim druga stvar, thumma la yeđidu fi anfusima harađan mimma qadajte a zatim u svojim dušama ne nađu ništa, nikakvu tegobu radi poslanikove sallallahu alaihi sallam presude, voju selim mu teslima i treća stvar dok se potpuno, dok se potpuno ne predaju. Pa zato pogledaj Allah se smilovu, znači kolika je obaveza uzimanje Kur'ana i sunnata, koliko je za slijedženje Kur'ana i sunnata i uzimanje Kur'ana i sunnata kao sudi u međusobnim sporovima. U ovoj stvari imamo, u ovom ajtu imamo tri stvari. Prvo je da se Allah zelo šanu kune svojim bićem, da nećemo biti vjernici. Druga stvar da je obaveza da ne nađemo svojim prsima tegobu radi presude Kur'ana i sunnata. I treća stvar jeste da se potpuno predamo kada je u pitanju izvršenje, izvršenje te stvari. Odnos onoga što od nas nalaže sud Kur'ana i sunnata. I ovo uistinu nisu, ove tri stvari nisu mala stvar. I zatim također što ukazuje <clears throat> na obavezu negiranja svega što se obožava mimo Allaha tabarak wa ta'ala, jesu riječ Allaha tabarak wa ta'ala i sura Al-Baqara, 156. ajet, gdje uzvišen je Allah tabarak wa ta'ala kaže La ikraha fid din, kad tabajjana ruštu min al-gaj. Nema prisile u vjeri. Put, jasni put se razlikuje, pravi put se jasno razlikuje od, od, od krivog. Fama yakfur bit taguti wa yu'min billah. Pa kaže onaj ko, za, ko zanijeće taguta, to jeste negira ovo što smo spomenuli, wa yu'min billah i povjeru Allaha, Znači prvo negacija, da potvrda, فقد استمسك بالعروة البثقى لم فصام لها on se uhvatio za najčvršće uže. Znači, takva osoba se uđe. Znači, ova ajet ukazuje na negaciju i potvrdu, znači, shodno onome što smo sada rekli, shodno onome što smo govorili, kada smo govorili o la ilaha illallah, i onda je nakon ovog ajeta še rekao, wa hada ma'na la ilaha illallah. I ovo je značenje la ilaha illallah. To jeste potvrdio ono što je prijethodilo govoru, da je la ilaha illallah negacija, svega što se obožava mimo Allaha tabaraka wa ta'ala i potvrda da sav ibadet pripada Allahu tabaraka wa ta'ala. I ovu svoju poslanicu, ših je da musallaha djelašanu usmile, završio sa hadisom poslanika sallallahu alaihi wa sallam, u kojem Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, u ofil hadith, i u hadisu je došlo, rasul amri al-islam. Glavna stvar je islam, wa amuduhu s-salah, a stub islama je namaz, وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ A vrhunac Islama jeste džihad, odnosno borba na Allahuma tabaret wa ta'ala putu. Pa je pisao da mu se Allah djelašanu usmiluje, znači ovu svoju kratku poslancu sa kojom smo se mi hvala Allahu djelašanu družili, iz nje naučili, i ovu hvala Allahu djelašanu protumačili je, završio sa ovim hadisom. Znači da nam aludira da je da glavna stvar u čovjekovom životu jeste Islam, jeste njegova vjera. I da je stup tog Islama obavljanje namaza. A da je vrhunac njegovog islama i njegove predanosti Allahu tabaraka wa ta'ala, džihad, odnosno borba na Allahu an tabaraka wa ta'ala, na Allahu an tabaraka wa ta'ala put. I ovo je završio, znači po samcu je pisao da mu se Allah Đelešanu usmila završio riječima Wallahu a'lam, a Allah najbolje zna wa sallallahu ala Muhammedin wa ali wa sahbi wa sallam inaka salavati sana na poslanika sallallahu sallam njegovu porodicu i njegove, i njegove ashabi. Znači cijene sestre, S ovim uh, smo završili naše, uh, naš petodnevni seminar, odnosno naše uh, druženje sa ovim, uh, sa ovim kratkim dijelom. Međutim, za koje možemo reći vrijednim dijelom iz kojih smo naučili sigurno, sigurno dosta toga. <clears throat> Međutim, ono što bi ja uh, želio ovdje da spomenem na kraj, kao da kažem uh, na kraju ovog komentara i na kraju ovog kratkog seminara, da kažem kao svršetak svega ovoga, uh, jeste da vam dam uh, nekoliko, nekoliko napomena. A to je Allah nam dao svako dobro E, ono što trebamo zahvaljivati Allahu tebarek ve taala jeste što nas je počastio s ovom vjerom. I najveća blagodat, najveća blagodat u našem životu, najveća blagodat u našem životu jeste ova vjera. I to je ono što najviše, ono što najviše treba da čuvamo. Ja Allah vam dao svako dobro, e, ono što bi vam ja, tako da kažem, e, da ću pravo sebi e, da dadem kao savjet, a to je da vodite računa o važnosti, o važnosti i obavizi traženja za njim. I ovo ovdje sada pogotovo podsjetavam, znači vama, ženama, e, jer vas napomi, e, napominjem vam i kažem e, da su žene te koje grade ovo društvo. Žena je majka i žena je ta koja odgaja dijete. Ona je ta koja odgaja društvo. I zato smo govorili koliko puta da iza velike i poznati islamski učenjaka stoje njihove majke, koji su posticane na traženje znanja. I zato traži znanje prije svega kako bi bila majka koja će odgojiti generacije kako bi bila majka koja će odgojiti generacije. Zatim traži znanje kako bi bila žena koja će podučavati Allahu tabaraka wa ta'ala. Jer od prvi koji su povjerovali, prva osoba koja je povjerovala poslaniku alaihi salatu salam i koja ga je pomogla u ovoj vjeri je bila Fatiđa radijallahu ta'ala anha. Prvi poslanik, prvi vjernik i prvi pomagač Allahu tabaraka wa ta'ala vjera je bila žena. I zato isto ga vidi i razmisli koliko je značenje toga, koliko se ova dava, odnosno koliko pozivanje i vraćanje Allahu tabaraka ta'ala treba da se gradi, koliko treba da bude na jednoj ženi. To jeste koliko jedna žena treba da vidi obavezu, da vidi sebe, da vidi, vidi, vidi svoju obavezu, vidi svoju obavezu u tome. I zato nemoj zapostaviti, odnosno nemoj zaboraviti, znači šta je došlo od vrijednosti traženja znanja kada, kada, su pita, kada, kada su pitanju žene. I kako su žene nekada tražile znanje i šta su žene nekada bile u društvu i koliko su imali, koliko su imali ulogu. I zato vam napomnijem na govor Ibn Šihaba Zuhrija, koji govori o vrijednosti znanja Aisha radijallahu ta'ala anha, kada kaže, kada bi se sakupilo znanje svih ljudi i znanje svih majki pravovjernih, to jest kada bi na jednu stranu bilo, kada bi se sakupilo znanje svih ljudi i svih žena poslanika sallallahu alayhi wa sallam, la kana ta'isha awsa'uhum tu ilman. Aisha bi bila od koja, koja najbolje poznaje vjeru. Aisha bi bila ona koja najbolje poznaje vjeru. Pa tako isto Ibn Hazm, rahmatullahi alaihi, kada je u svom, uh, uh, jednom od svojih dijela, kada je spominio E, mufti, odnosno one osobe koji su izdavale fetve za vrijeme e, među ashabima, znači od ashaba koji su bili prepoznatljivi po fetvi, prva osoba koju je spomenuo iz reda ashaba jeste bila Aisha radijallahu ta'ala anha. Jeste bila Aisha radijallahu ta'ala anha. Žene su također imale veliku ulogu u prenošenju ove vjere, u prenošenju sunnata. Pa je tako Ibn Sa'ad u svom dijelu od tabakad spomenuo više od 700 žena imena više od 700 žena koje su prenosile ili od poslanika sallallahu alaihi wasallam ili koje su prenosile od ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. I zato Allah ti dao svako dobro, vidi svoju ulogu, vidi svoju ulogu u traženju znanja i u prenošenju i u prenošenju i u prenošenju ove vjere. Drugu stvar koju bi želio spomenuti sa kojom bi ovo sve e, završio ovo naše druženje, a molim Allah tabarik ta'ala da ga primi od nas, da ga nađemo na vagi e, naših dobrih dijela na sudnjem danu, da nas okoristi od ovoga što smo spomenuli i da bude dokaz za nas, a ne protiv nas na sudnjem danu, a to je da napomenem sebe i vas e, na jednu stvar, na jednu činjenicu, a to je cijene sestre da ovaj dunjalo kratak. Da ovaj dunjalo kratak i da je puno kraći nego što mi mislimo. I da kao što je ovom našem seminaru došao kraj, da čisto tako našim životima doći kraj. I kao što je ovaj naš seminar brzo prošao, isto tako će naši životi brzo proći. I nijedna stvar u ovom našem kratkom dunjaluku, kratkom dunjalučkom životu nije vrijedna, da učinimo nešto sa čim Allah tebarek wa ta'ala, sa čim Allah tebarek wa ta'ala nije zadovoljan. Znači, nijedna stvar nije vrijedna da učinimo kako bi, ili, da nijedna stvar nije vrijedna, Allahu je tebarek wa ta'ala sađbe. I neka naš ovaj dunjalu kratki bude da ga provedemo u činjenju stvari sa kojima je zadovoljan Allah tebarek wa ta'ala. I neka ga, da ga provedemo, da žurimo, da tako gažemo i da se takmičimo i da nastojimo da, da, da, da, da dođemo do onoga u čemu je Allah tabarak wa ta'ala zadovoljstvo. I da se ukitim osobinama sa kojima je zadovoljan Allah tabarak wa ta'ala. I ono što je došlo u sunnetu Allahu posanike sallallahu alaihi wa sallam. Jer živimo danas u vremenu kada se ljudi natječu, kada ljudi imaju, da kažem, te furke, e, kada su ljudske furke, njihovo natjecanje vezane za dunjaluk. I ko će ima šta od dunjaluka? Ko ima ovo, ko ima ovo? Znači, čitava ljudska briga je dunjaluk. Međutim, ahireta tu nigdje. Znanja tu nigdje. I zato budite Allah vam dao svako dobro, budite vjernice, budite muminke kojima će glavna stvar u životu biti ahiret, koje će znati da ovaj dunjalog prolazan, koja će glavna stvar biti da stekne, da uzme nasljedstvo koje je ostavio poslanik sallallahu alaihi wa sallam. A to je, to je znanje, to je sunnet Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I ovdje mi sada, e, da kažem na pamet, pada događaj kada je bila bitka na Huneymu, kada su muslimani došli do velikog ratnog plijena. A Ensarije su ashabi Allahovog poslanika alihi salatu wasalam koji su bili u Medini, koji su dočekali i zaštitili Allahovog poslanika alihi salatu wasalam i dali utočište poslaniku i dali utoč, utočište muhađerima. Pa kad su s poslanikom sallallahu sallam osvojili Mekku i kada e, su nastali i došli do Huneyna i kada je došlo do velikog ratnog plijena, poslanik sallallahu sallam je dao ratni plijen onima koji su tek primili islam iz Mekke kako bi pridobio njihova srca. Pa je to ensarijama, to je ensarijama, ashabima, ensarijama teško palo. Međutim, nije im teško palo radi, radi metka, nego im je teško palo zato što se prepali da će Allah, poslanih sallallahu alaihi wa sallam, ostati u Mekke, da se neće sa njima vratiti. I teško im je pala ta stvar što je poslanih sallallahu alaihi wa sallam to dao, znači, onima koji su tek primili islam iz Mekke. I to je došlo do poslanike sallallahu alaihi wa sallam, da je to ensarijama teško palo. I ovaj događaj zabilježio je Ibn Ishaq u svojoj siri, od Ebu Sa'id al-Hudrija. Pa je rekao ashabu koji se zvao Sa'd ibn Ubade da sakupi Ansari. Pa je poslanik sallallahu pa je Sa'd ibn Ubade sakupi Ansari. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam došao Ansarijama i obratio im se. I od stvari koje je rekao salavatullahi wa salamuhu alaihi Ansarijama jeste da je rekao o Ansarije zar vam nisam došao bili ste u zabludi pa vas je Allah sa mnom uputio zar vam nisam došao, pa vam je Allah Đelešanu to i to dao. Pa su oni rekli, Allahu poslaniće šta da ti odgovorimo. Pa im je poslanik alaihi salatu wasalam i svoje poniznosti rekao, kaže, vi meni recite ako hoćete, došao si nam bez iđe išta, što bi mi rekli, pa smo ti mi pružili utočište. Pa od stvari koji im je rekao poslanik sallallahu alaihi wasalam, jeste da im je rekao, ja ma'ašar al-ansar, od, od, skupina ansarija, kaže, ala terdavne, a jedhem al nasu bi ša'i wal ba'id wa tarđione bi rasulillah ka ovo skupinu ensarija za niste zadovoljni da ljudi idu sa ovcama i kravama a da se vi vraćate sa svojim poslanikom jer je poslanik sallallahu alaihi sallam se vratio sa njom u Medin za niste zadovoljni da ljudi idu sa ovcama i kravama i ono što su dobili od, od ratnog plijena a da se vi vratite da se vi vraćate sa svojim poslanikom to jeste da imate svog poslanika i da imate društvo Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa su sahabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam zaplakali i rekli zadovoljni smo Allahovog poslanića. Pa se je poslanik sallallahu alaihi wa sallam vratio sa njim u Medinu. Pa sahabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam nisu imali vrednije stvari od toga da budu s poslanika alaihi sallatu wa sallam i da daju svoje živote i svoje mjetke za Allahovu tabaraka wa ta'ala vjeru. I zato ono što mi možemo učiniti jeste da naša briga naučim, bude da naučimo ono na čemu je bio Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam i da damo svoje živote i da damo svoje imetke kako bi pomogli Allahu tabaraka wa ta'ala jer na takvi način ćemo biti je takva su bila srca ashab ashaba Allahovog poslanika alaihi salatu wa salam zato što oni nisu poznavali umora niti su poznavali straha kada u pitanju pomaganja Allahove vjere, kada u pitanju pomaganja Allahove poslanike sallallahu alaihi wa sallam. I zato i mi treba takvi da budemo i da molimo Allaha tabarak wa ta'ala da nas, da nas učini da budemo takvi. I zato kakva god iskušenja da nas zadesila kada u pitanju pomaganja Allahove tabarak wa ta'ala vjere ili radi Allahove djelašanuhu vjere, znači mi ne znamo kakav ishod dolazi posle toga. I ono što ću vam spomenuti ovdje, što je spomenuo jedan islamski učenjak, jedna fina misao, a to da kaže, vi znate, Merjam a.s. kada e, Merjam a.s. kada je, kada je e, zatrudnila, kada je bila, kada je bila trudna, koga je nosila, nosila Isa a.s. a nije znala koga nosi. Pa tada, tada kada ga je nosila, govorila je, ja lejte ni mitu qabla hada wa kuntu nesi mansija, da sam Bog do umrla prije ovoga i da sam bila zaboravljena zato što joj je teško pala potvora ljudi, kako to da bude trudna, a nema, a nema, nema muža. Pa kaže jedan od islamskih učenjaka, pogledaj, ima u kakvom je bila iskušenju, govorila je da Bog do umre, a kaže nije znala da u svojoj utrobi nosi poslanika a nije znala da u svojoj utrobi nosi poslanika. I zato nikad ne znaš iskušenja šta ti nosi, šta ti nosi od hajra. I zato molim Allaha tabarak wa ta'ala da, da nas učini od oni koji će pomagati Allahu tabarak wa ta'ala vjer, koji će sogledati nas haba Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koji će uložiti svoje metke i svoje živote na, na putu pomaganja Allahu tabarak wa ta'ala vjer. Molim Allaha tabarak wa ta'ala da primi od nas ovo što smo e, što smo se družili, što smo učili od Allahove tabareke ta'ala vjere i da ovo bude dokaz za nas, a ne protiv nas na na sudnjem danu. Wa sallallahu ala Muhammedin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam. أنا wa على wa والسنة وعلى منهج السلف الصالح